чуємо від нього. І хоч нам досі не ясно, що це за гембель, проте кочубеєвим словам цього разу чомусь хочеться вірити. Якось надвечір, коли ми з Кириком, влаштувавшись біля відчиненого вікна і риючись у словниках, безуспішно шукали в них оте загадкове гембель, перед нами знову з'явилась Олімпіада Панасівна. Тихо, нечутно виступила з бусків і стала під вікном редакції, невідривно розглядаючи нас. Обличчя ще більш потемніло, кістки вилиці випнулись, ніби разом з колгоспами пережила голод. Під чорними бровами в глибоко запалих очах незмиренна рішучість фанатички, фанатички ненависті чи любові. В руці тримає шкільний свій розбухлий портфель, чимось туго напханий, наче там у неї захована бомба. Мій тут. Після деякого зволікання їй дається відповідь. Додому пішов. У нього є дім, вгульця я волоцюжного дім. Позавчора його забродив дома й духу не було. Що ж, жінці видніше, ми їй тут нічим не зарадимо. Отже нам залишається помовчати. Кочубейха звела важкий погляд у бік друкарні, де ще з монастирських часів темніють на вікнах перетинки грати скутого пруття. На їхньому тлі зараз якось недоречно червоніють ольжені калачики. А та, кивнула Олімпіада Панасівна, не зводячи очей із вікон друкарні. Яка та? нижимо плечима, прикидаючись недотямками. У нас тут їх не одна. Питаю про ту, що на шию моєму вішається. Покличте її. Її нема. У неї сьогодні відгул. Сміливо відказуєм, хоч обидва певні, що Ольга зараз десь там тремтить в кутку, сховавшись за касами і жахом вислуховуючи нашу розмову. З якого дива це в неї відгул? підвищує голос Кочубейха. Перегуляла, відгульні занедужила. А то хто ж у вікні перемайнув? І кочубейха рішуче рушила до кам'яних східців на ганок з явним наміром зайти до друкарні. Але й ми з Кириком не промах. Миттю вискочила обидва в коридор і вже перед рулонами плечем до плеча заступили її шлях. Читайте табличку. Стороннім вхід заборонено. І, хоч як дивно, але саме це на неї справило враження. Одразу якось осіла. Ну, розуміється, я стороння, сказала Кочубейха ображено. Зовсім стороння у вашому кублі, І ви розвели тут із своєю хвойдою. Не розкидайте словами. Ви ж учителька. Вона мовчки вийшла на вулицю і звідти обвела нас обох уповільненим протикаючим поглядом. Передайте їй, хай не потрапляє мені на очі. Десятою дорогою хай обходять, бо не зупинюся ні перед чим, чуєте? Ні перед чим. Чого ви погрожуєте? не втримався Кірик. Що ви тут нахвалками розкидаєтесь? Рано тобі мене вчити, хлопче. Я в матері тобі годнусь, відповіла вона незлобиво. Але ганьбити себе нікому не дозволю. Дайте ви їй спокій, пробую захистити Ольгу. Ви з нього питайте. А вона що? Святенька. Тернові очі кочубейки гаряче ошпарюють нас. Ударниця, комсомолка. У три вирви треба гнати з комсомолу таких. І раптом Олімпіада Панасівна наблизилась до нас.